מי יתנך כאח לי יונק שדה עמי, אמצעך בחוץ אשקך, גם לא יבוזו לי. אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני, אשכך מיין הרקח מעשיס רימוני. שמאלו תחת ראשי, וימינו תחבקני. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, מה תעירו, מה תעוררו, את אהבה עד שתחפש. מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודם. תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אמך, שמה חיבלה ילדתך. סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. כי עזך המוות, אבה קשה, כשאול קנאה. רשפיה רשפה שלהבת ים. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי ועיניו כמוצאת שלום. כרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את הכרם לנותרים, איש יביא בפריו אלף כסף. כרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה, ומאתיים לנותרים את פריו. היושבת בגנים חברים, מקשיבים לקולך השמיעני. ברח דודי ודמה לך לצבי, או לעופר האיילים, על הרי וסמים.